Tira ba, osteguna dugu eta ostegunero egiten ohi dugun bezalaxe, gaurkoan zuberoragoaz. Titik arrekal, kaixo, egunon? Egunon, urtziten zure guztier. Bueno, gaurkoan ere, zuberoren e, bueno, errepasotxua egingo dugu, al, albistei dago lenik eta behin, eh, bueno, Euskararen bizi berritzearen e, inguruko eztabaida. Bai, eta hori epera heben eh, maule ondoan den sohitako ikastolak antolatua zuen. Ikastolak, eh, ikastola horrek berrogei urteak betetzen ditu aurten eta beste hainbat ekimenen artean, beraz, Euskararen eh, bizi berritzeko hausnarketak, ba eben, eh, beste toki askotan bezala, ikastola baruan umeak euskerazari dira, bena gero, patio arat iristearekin ingurumen eh, soziolinguistikoaren eragina dela eta erres irristatzen dute frantsesera. Beraz, eh, horren aurrean nola buru egin, hortarako topaketa kantoratuak ziren, eta agertu da hor besteak beste lorea agire arrasateko unibertsitateko erakasle dena, mhm. eta bueno, datu zehatziko ez da hortatik nola nola euskera berpiztu, ba nik uste simplea, simplea den, eh? dela beldurri gabe eta lotxarik gabe hitz egitea, adibidez zaten hainuke kasu bat eman, du aste burua pasatu dut hor eh, astigarragan, baginen eh, berrogei bat eh, pertsona, ume eta heldu, eta topatu naiz memento batean, non baginen bederatzi pertsona, sortziek euskara zakiten, bederatzi garenak ulertzen, arrazori gabe, eta danak, barra-barra, gaztelaraz, orduak eta orduak. Mhm. Eta horrek, tripan, kriston mina sortzen du, kristona. Gainera nik eh, gaztelaren ulertzeko kristona aleginak egin behar ditut, are amorru gehiago sortu zait, ba hor gakoa ez da datu sozio eta zientzialari eta nik jakindunen behartu beharik, baizik eta guk gure buruari lotxa kendu eta harro izan gure hizkuntzaz, eta ez eh, hola xelebre edo modernoagoa izateko, ba, gure etxaiak eh, diren estaduen hizkuntzaz jabetu. Nik uste, eh, independentziaren eta aldarikapenak eta egiten ditugula eskunda esker, bainan menderatuak gaudela gu geuk gure buruan eta gure kate hori apurtzen ez duguno, ba, eskualduntasuna eta independentziaz eta nahi ditugun hitzak eta solasak egiten ahaldutugula, menpe geldituko girela batez ere gure e, buruen edo burbunien intoxikazioen eraginez. Uh Hori hasteko. Eta gero, ba, xifre sumaite maiteko, e, aipatu jarnunaldi hoietan agertu denetaz, adibidez, iparaldean euneko hogeiak Euskara baraki asko, baina horien artean euneko 6 koma zazpiek bakarrik dute erabiltzen egunero. Hala, datu gerdin horiekin geldituko naiz, Euskararen berreskuratzeko gogo, ez, gogozka horien inguruan. Bai, mm, datuak kezkagarria dira, baino Frantziako gobernuak ez ditu adeginak egiten datu horiek igotzeko. Bai, baina ez da Frantziak eta ez Espainiako gobernuek Euskara lagunduko, eh? Euskaldunek dute egin. Bai, bai, bai, bai. Hori da, baina... Bueno, nola zen Jose Antonio Artzeren eh, esaldi hori? Hizkuntza bat ez da ez dakitenak ikasten ez duelako, baizik eta eh, dakienak erabiltzen ez duelako, ez? Hori da. Horrelako... Antzeko zerbait da, esan diaz? Hortan gaude. Bai, bai, bai. Igual goita hamar urte idatzi zuen gauza hori, baina berdintxo gaude. Bai, bai. Bueno, e, Eusko Moneta, Eusko moneta, bai, eta Eusko monetekimena ari da itzuli-mitzuli iparaldeko hiri ezberdinetan, eta maulen ere aurkeztua izan da, zer demontre den hori, lekuko monete baten izateko xedea du eta helburu, eta berazunen e, eh, abantaila edo bentaje ekonomikoak aurkeztuak izan dira, jente multsoa agertu da, e, harrituta zeuden antolazaileak eta hor ez militante soilak, baizik eta komerzioen jabeak, enpresa buruak eta, bueno, eta hiritarak agertu dira. E, horiek horrek baditu eh, helburu bat baino gehiago, alde batetik euskararen baliatzeko e, ahalmena, honek eskentzen omen du, eta hortzaz gain, ba, harreman sozial Bye, bye, Ese es Deitzen nahi dira, baina zuz ah. egititika. Eta horrek, harreman sare sozial baten eraikitzeko ahalmenak ere eskentzen ditu, dirudienez, bueno, ez da hain simple, simplea horien eta horren plantan ezartea, badira gauza asko finkatzeko, nabardura batzuk eta kontutan hartzeko eta abar hori eta ekintzetara pasatzeko aurre, baina e, egokitzapenak egokitzapen, jendea horzazin interesatua izan da eta ba edo nork e, eusko monet hori zer den nahi balin bada ba, jabetu, bada web o, eta hori alde bat euskalmoneta.org deitzen dena eta harat sartu ez gero monete xede hortaz argitarzun guziak jasotzen aldira. Mm -hmm. Bueno, unxue, alberdi bertsolaria zuberoan liburua aurkezten? ez liburua aurkezten ez, eh, oinatz, agertu da... Urtzi, urtzi. E, urtzi, bakatu, <laughs> beti hankasartzen dut. Eta agertu da hemen, suberoan bada bertso eskola bat ere bai, kobla deitzen dena, behin beste hortzaz albiste eman dugu, nola eh, agertu zen maialen lujanbio bertsolari batek e, saio batean zer pasatzen zitzaion burmuinean berak adiarazi zigun, gero ondotik ion maia agertu zen bertsolaritzan erabili behar dien doinuen egokitzapenaz hitz egiteko, eta oraingoan, ba, Hor, emakume diren bertsolari batzuek, horien buru txapelduna, maialen lujanbio, e, ibili dira pixka bat gogozketa emaiten, zen eta e, Emakumeak bertsolaritzako munduan sartu didelarik, oholtzan gainera iristearekin, banaka-banaka e, enteratu dira, ba, bazutela um, bat. Eta hoietza zitz egin dute emakume bertsolari horiek beraien artean, eta enteratu dira, denek eta ez hori senditu zutela, eta etzela baitez bada bertso emaiteko garaian sortzen zen stres baten eragina, baizik eta emakume izanki gehiak, jarerak, bertsuen emateko moduak eta beraien edukinak etzielakoz emakumen errealitate baten inguruan egokitua. Eta hori kontutan hartuta, ba feminista ikustundutik horatu dute bertsularitza, zer toki emakumentzat, nola bertsolaritzako holtza hori egokitu genero parekotasun baten inguruan, eta hortaz albiste ematea agertu zaiku beraz usue alberdi, e, horre, eh, pertsona asko agertu dira eta usu alberdieren eh, irizpideak ikaragari interesentak izan dira, bertsolari ez den baten zatera bai, eta beraz ba, hori nahi balin badu usu alberdiren sola saldi hori entzun, bada modu bat, interneten bidez, hau da, egin beharra, e, interneten sartu, eta jo, euskaliratiak.info, hor, bada, gero, lehoan sartuta iratsaioak, e, iratsaio hortan klikatu eta hor bada ipar leihotik edaitzen den iratsaioa eta ipar leihotik horren barruan topatuko dezute usue alberdi edo e, bertsularitza feminista begirara bat edo feministen ikuspuntutik edo bako zerbait. Mm dut jendea horren entzutea oso oso interesgarria beita. Bai eta ez dakizein den saio horretako aurkezlea? Barkatu? Ez dakitela zein den saio horretako aurkezlea? Ez dakizura zer? Zein den ipar leiotik saioko aurkezlea? Ez dakit nik ere. Eh, ez, ez, ez. Ez. Ez dakizu. Ez. Ja. Bueno, e, gero uste dut e, zure inguruko albiste bat dagoela, baita ere. Baina, mm, bueno... A, ah, bai, aurretik handu liburu bat nahi nuka ipatu. Ah, bai, bai, bai. Eh? eh? Hau da, hitza hitz deitzen den liburu bat, aurkeztua izan dena maulen, unen egilia gabi etxe barne deitzen da, jaiotzez ez da suberotara, aldudeko basen afartarako biztanle bat da, egona da misionario bere bizitza guzian, Argentinatik laosera, zei arkatu da, eta jadanik baditu hainbat liburu idatzik, ade batetik eta amatxiren hitzak, edo amonaren hitzak, bilduma bat, garai batetako e, emakumen eh, pena nolakoa den hor azaltzen da, gero hartzainen elheak ere bai, hartzaintzan ibili diren eta hartzainen eh, ba, lekukotasunak edo test, eh, testigantzak horak hartzen dira, eta e, oraikoan hitza hitz eta aurkeztu du eta hortan ba, duela egun bat urte Euskal Herriko jendeen bizitza kontatzen du Euskal Herriko edo kasu hontan gehiago e, Siberoko eta Basenafarroko jenteen ba, bizibaldintzak Duela, ehun urte nolakoak ziren, agertua izan da, hitza hitz, euskarazko liburu bat. Mhm. Bueno, horren bai, xora pelikularen e, inguruan, e, bueno, albistea dugu, izan ere, goia sarietarako bintzat hautatu dute, gero, e, bueno, hainbat e, beste aukeraketa bat egin behar dute, baino, titika, imaginatzen altzeazu Felipe Printziren onduan? Gehiago imaginatzen dut Printze Filipea nere onduan. <laughs> titika hor, eske, ikusteko izako zen, eh? Titika hor, zera, eh, goia sarietan. Eta, ah. eh, lagun bat behar bali maduzu laguntzeko ni joango naiz, eh? Bale, bale, bale, gabe, agazori gabe. Nere nola esango nezake bizkartzain bezala... Bai, bai, eh? bai, bai, zuia ustut bizkartzain ez josita zaudela. <laughs> Fikzioa baldin bada ere, baino. Ni komonet, bai. ni komonet. Ah, ba, albiste, ararua egin zauko ere, ba, guk interneten bidez, eh, ba, web, web eh, mesu baten bidez jaso dugu, ba, dirudielako, ba, hik esan bezala, eh, xora pelikula hori, aure aukeratua izan dela, Europako hogeita bederatzi pelikula onenen artean. Bueno, ez dut pentsu burura ino eritsiko denik eta xora, eta jasuko dugunik inolako saririk, baina hala ere e, 2000 eta hamabian eginik izan diren Europako hogeita bederatzi pelikula onenetan ikusten balin badute goiakoek, ba, guretzat ez da bat ere albiste txara, jakinda lehen eksperientzia izan dela, ni horketzola inoiz pelikularik egin lan hau erraman dugularik, eta bueno, ba, aurrera erramateko segitzeko animoa badaukagu, eta jada bigerren pelikula baten idazten ere hasiak bezala gaude. Orduan, agian bigerren horrek errabaziko eh, dugu ia. Osondo, ondo ba, mila-mila esker, eh? eta urrengo astean gehiago? Bale urtzi.